Guten Abend. Ich bin Hans, die Propagandaleiter von Ifle Ifletarme. Ich komme hier sprechen über die RTBF. Ifle Ifletarme, meinem Bass, aber gesagt, jawohl, die RTBF, das ist die Propagandamaschine von Milke. Aber ah, ich sage, das ist wahr, das ist schön wahr, ja, das ist so. Und der VRT e und der VDM e sind keine Propaganda aus vom Ifle Ifletarmen. Und ich sage, die VRT ARD und die äh, WDM und WT4 und 5TV müssen Reklamen machen für Ifletherme. Ifletherme ist ihre Leute. Heil Eve. Heil Eve, Heil Eve, Das ist, was ich wollte sagen. Und Milke, du künst die Potop. Dankeschön.